Sei urteko mandata eginik baina telke garaiek usten du odaz egituraen buia, herri alkargoa ekilanko harremanak runak diela eta gainera administrazione konxelu sento batekin batzen dela odaz, baina telke garai. Ba dugu herri alkargoko konfientza eta eta jorra, eh? <laughs> eta ordino, voilà, oai argiago dagoetako, Lan eh, eder bat egin dugu azken eh, sei urteetan eta uste dut hoai eh, behar dela ebai beste lehendakai bat badugu administrazio kontsili bat azkar oso desberdin eta kalitateekin eta uste dut hoai tranquil giela eta nahi kunte handi bat badugula ekonomiaen sustengatzeko eben sibeun. Baina telke garaetik landa Jean-Jacques Etxeberri Ljargo urdinarbeko harginak du odazen lekukoa hartuko Hunen helbietaik bata, Sibioko enpresen sare baten iaikitzia denek alkar untsa ezak dezen, eta Sibioko mintegiaen berreskuratzia, Jean-Jacques Etxeberriako. Zometari bagutzak zerbitzu heli baten txerka edo gaiza heli baten txerka nurtakinua hyrin, eta aldiz kantian ikaiten aldiak egile bat ebe ezgenakian. Odin ez elgar ezagutza hoi, barnatzia, pepineraz, jabetzia, eta izan dadin eh, Sibeoko enpresen miail bat. Eta miail hortan, uh, irakaz dezagen zer abeastak badian zeren, eta han itxaldi zer gaiten bai Sibeu ehiltzen haiduk, eta probatuik izan duk egun, partai dedien enpresa bi gazte han itxatzamaiten diag. Uh, eh, nik fedi adiat hortan, horren defendatzeko eta horren aintzina jamaiteko.